الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da yardarsa ya kaddara rayuwar mu ta kawo wannan rana a wannan fada mai albarka domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wannan haɗuwa mu. Allah ya haɗa mu a aljanna firdausi da rahamarsa wannan shugaba na wannan gari tare da talakawansa da dukkan malaminsa da dukkan di iyalinsu muna yi musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara zubo da fararo da albarka a cikin wannan gari Allah ya ɗaukaka darajan wannan gari da shugaban wannan gari da ma malamin wannan gari gaba ɗaya muna ƙara godiya sosai bisa ga yadda aka tarbe mu gaskiya mun ji daɗi sosai mun ji farin ciki domin hausa suna cewa shimfiɗan fiska ta fi shimfiɗan taburma don haka gaskiya mun samu gaba ɗaya an samu ta fiskan da ta taburma gaba ɗaya haka muna muku addu'a Allah saka muku da alkhairi Allah saka muku da alkhairi sannan a ƙarshe ina so zan yi magana kaɗan kan abin da ya shafi maganan tarbiyya ɗina wadda gaskiya kusan mun samu taɓarɓarewar tarbiyya ta ɓangarori da dama musamman idan muka lura da mu mutanen da muke karkara za ka ga yadda tarbiyyar ƴaƴanmu musamman ƴaƴan mata wadda za ka ga mace za ta saka lufaya da niƙabi ta je islamiyya amma ranar kasuwa ƙaramin gele za ta iya yafawa a kafaɗanta kuma su zama kamar su uku ko fiye da haka akan mashin ɗan a taɓa yana gudu da su za a je kasuwa to gaskiya wannan ba karamar matsala ba ne. da haka wajibi ne akan mu mu tashi mu tsaya domin lura da kiyon da Allah ya ba mu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiyo ne kuma dukkaninku ababen tambaya ne akan kiyon da aka baku sai ce wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba mai kiyo ne kuma za a yi masa tambaya akan kiyon da aka bashi misali wannan bawan Allah da Allah ba shugabancin wannan gari wallahi kiyo Allah ya bashi yadda yake bibiyan talakawansa yake kokari a kayin nan to wallahi ya ci nasara ya ƙara godewa Allah wallahi wani an bashi kiyon babu abin da yake akan talakawa to muna masa addu'a Allah ya ƙara masa jagoranci sannan sai ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha mace mai kiyo ne a cikin gidan mijinta kuma wallahi ita ma za a yi mata tambaya kan kiyon da aka bata sai ce war rajulu ra'in fi ahli baitihi shi ma mai gida mai kiyo ne a cikin iyalan gidansa ko mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi ma za a yi mar tambaya kan kiyon da aka bashi sai manzo Allah ce wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun ya ra'iyatihi kai ma yaron gida a wajen uban gidanka, da wani ya ɗauke ka ya ɗora ka kan dukiyarsa wallahi ka sani kiyo aka ɗora ka kuma Allah zai ma tambaya kan wannan kiyo sai manzo Allah ya ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiyo ne kuma dukkaninku za a yi muku tambaya akan kiyon da aka baku. ku mala da Ismail Allah saka masa alƙairi yayi magana akan wannan hadisi amma dai ba ya fito karanta mana hadisin bane ma'anan sa ya bayyana mana to da haka kowa daga cikin mu ya je ya bibi kiyon da aka ba shi ya lura da shi ya zamto ya sauke wannan nauyi da yake kansa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran da muka aikata ya kuma ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ya ba mu lafiya da zama lafiya a cikin wannan ƙasa tamu wannan zaɓe da muke fuskanta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mana shugabanni nagari ya Allah ba mu da zaɓi sai zaɓin da kamar. ya Allah ka zaɓa mana shugabanni nagari ya Allah duk wanda zai zamto dalili na samun zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ya zamto dalili na samun ci gaban addini ya zamto dalili ne na tura wannan ƙasa a kowace jam'iyya yake ya Allah ka tabbatar mana da shi ya Allah ka tabbatar mana da duk wanda zai zama alkhairi a wannan ƙasa tamu ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah shugabanninmu Allah ka taimake su ka dora su akan daidai ya Allah mu talakawa ya Allah ka ba mu ikon yi wa shugabanninmu biyayya a bisa duk abin da bai saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونستجيرك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.